وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أبادكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكيم تميت محمد صلانا سلام زمفكيه حقيقة miongoni mwa rahma za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya umma wa Muhammadin sallallahu alayhi sallam ni kuwafaradhishia sala tano katika siku Naam na sala hizo ujira wake ni sawia na ujira wa sala hamsini na sala hizo huswaliwa na wanaume katika manyumba za Allah subhanahu wa ta'ala yani katika misikiti ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza katika Qur'ani katika suratu Nur aya 36 fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal yani katika majumba za Allah subhanahu wa ta'ala ametoa idhini ziweze kujengwa huku katika ardhi kisha wayudhkara fiha ismu ay yutla fiha kitabuhu ibn Abbas akasema kwamba na inafaa katika jumba hizo ziwe zinasomewa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala watu wao wanasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika majumba kama hizo isizungumzwe ila mambo ambayo kwamba ni ya Allah subhanahu wa ta'ala mambo ambayo kwamba sio ya Allah iwekwe kando na sehemu hizo ama nyumba hizo yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal yani yusalla fiha ili watu waweze kutumia majumba kama hizo kwa ajili ya kutekeleza ibada ya sala bilghudwi wal asal naam wakati wa asubuhi yani mufassirin wakasema kwamba ni salatu subhi wal asal na hizo swala zinazofuata ambayo iko katika wakati wa mchana salatu dhuhri wal asr wal ishaain kwa hiyo nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala Allah ametoa idhini zijengwe huku duniani huku ardhini ili iwe ni yenye kufanyiwa shughuli khas ili awe anatajwa Allah subhanahu wa ta'ala na kusomwa jina ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu hizo na vile vile kutekelezwa ibada ya sala naam kwa wanaume وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام حديثي ليبكيونا أبي هريرة يعني ليسمليون أبو هريرة radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala iwe juu yake hadith ipo katika sahihain anasema nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam nimetamani sana kuamrisha watu waweze kusimamisha sala fatuqam thumma amara rajulan fayusalli binnas kisha niamrishe mtu aweze kuongoza swala kama ile rasul anatamani naam kuamrisha watu waweze kusimamisha sala kisha amrishe mmoja kati ya wale ambao kwamba wako pale aweze kuongoza sala kama ile thumma antaliqu ma'i birijalin ma'ahum hazmun min hatabin kisha niweze kuondoka na wanaume wengine ambao kwamba wamebeba kuni ya moto ila qaumin la yashhaduna sala tuelekee kwa wale ambao kwamba hawasali katika misikiti ama hawasali fa uharriqu alaihim buyutahum binnar kisha niweze kuteketeza majumba zao wakiwemo ndani naam kupitia hii moto ambayo kwamba wanaume walioibeba aya hiyo ya kwanza tuliyoisoma pamoja na hadithi ambayo kwamba tumeisoma tunakuta kwamba ni dalili tosha ya kuonesha kwamba kuna umuhimu sana kwa wanaume kutekeleza ibada ya sala ya jamaa katika misikiti katika majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala na yote yule ambaye kwamba atakhalifu hilo jambo basi afahamu kwamba atakuwa ni mwenye kuahidiwa adhabu kali na Allah subhanahu wa ta'ala naam na yote ambaye kwamba atatekeleza ibada ya sala katika misikiti miongoni mwa wanaume basi afahamu atapata fadhila kubwa zaidi na yote ambaye kwamba ataachana na jambo hili la kutekeleza ibada ya sala ya jamaa katika misikiti katika majumba za Allah subhanahu wa ta'ala basi afahamu atakuwa ni mwenye kukosesha nafsi yake kheri nyingi sana na fadhila nyingi sana ndiyo maudhui yetu ya leo tutakuwa tunaangazia ni mangapi katika ujira nyingi sana ambaye kwamba yule ambaye kwamba hatekelezi ibada ya sala katika misikiti hukosa kila siku ndiyo maudhui yetu ni mangapi katika ujira kwa wale ambao kwamba wanaacha kutekeleza ibada sala ya jamaa katika masajid wanaikosa kila siku insha Allah tutakuwa na kama nukta tano hivi ambayo kila siku mwenye kukosa kutekeleza ibada ya sala ya jamaa katika msikiti huwa anazikosa ama fadhila ya kwanza ambayo kwamba hukosa yule ambaye kwamba haji katika kutekeleza ibada ya sala ya jamaa katika msikiti anasema annahu la yakhtu khutwatan ila almasjid illa turfa'u lahu daraja wa tuhattu anhu khati'a hakika yote ambayo kwamba atanyanyua hatua yake naam kuelekea msikitini afahamu kwamba haambulii patupu bali katika kuinua hatua yake kuelekea msikitini huwa ananyanyuliwa daraja kila hatua moja Allah subhanahu wa ta'ala anamnyanyua daraja yake na vile vile husamehewa naam dhambi moja utahatu anhu khati'a na vile vile hufutiwa dhambi katika kila hatua kila mtu apige picture kwake na msikiti ni sehemu gani na ni hatua ngapi hupiga fahamu basi kila hatua unayonyanyua kwa ajili ya kwenda msikitini ufahamu kwamba unanyanyuliwa daraja na Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile unafutiwa madhambi akhraj al-bukhari wa muslim an abi huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala fa inna ahadakum idha tawadda fa ahsan wa ata al-masjid la yuridu illa as-salah lam yakhthu khutwatan illa rafa'ahu إلا biha daraja wa درجة anhu khati'ah hatta yadkhul al-masjid anatueleza alayhi salatu wassalam hakika mmoja wenu atakapochukua udhu yake kwa uzuri kisha akaelekea msikitini hataki isipokuwa kwenda kutekeleza sala kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake basi hakuna hatua hakuna step ambayo kwamba atapiga isipokuwa hatua kama hiyo atanyanyuliwa nayo daraja na vile vile katika hiyo hiyo hatua atakuwa ni mwenye kusamehewa madhambi mpaka atakapoingia katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kutekeleza hiyo ibada ya sala hii ni kitu ambacho kwamba wengi katika waislamu tangu tuingiwe na hii mtihani ya korona wengi wamepuuzilia kurudi katika kutekeleza ibada ya sala naam katika masajid na kila siku mtu hukosa kunyanyuliwa daraja na vile vile kusamehewa madhambi kwa sababu ya kukosa kutekeleza ibada kama hii kuu katika majumba za Allah subhanahu wa ta'ala fadhila ya pili ambayo kwamba hukosa mtu ambaye kwamba hatekelezi ibada ya sala katika msikiti katika jumba ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema naam yeyote ambaye kwamba hatatekeleza sala pamoja na imam basi afahamu huongezewa katika thawabu zake huongezewa katika thawabu zake naam kwa daraja 27 akhraj al-bukhari wa muslim عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب وعشرين درجة anatueleza alayhi salatu wassalam katika hadithi iliyokuwa sahih kwamba sala ya jamaa yani sala inayotekelezwa katika misikiti afdalu min salati alfadhi bi 27 daraja ni bora zaidi kuliko swala ya yule ambaye kwamba anaswali peke yake yani salatul jamaa ni bora zaidi kuliko yule ambaye kwamba anaswali peke yake ima ni nyumbani kwake ama baada ya jamaa kuisha kwa hiyo tujitahidi kadri ya uwezo kuhakikisha kwamba fadhila kama hii hatuikosi naam daraja kama hii ya kunyanyuliwa zaidi ya 25 27 hatuikosi vile vile nukta tatu ni wengi vile vile hukosa wale ambao kama watekelezi ibada sala ya jamaa katika msikiti ni kuwa hakika yule ambaye kwamba anatekeleza sala katika msikiti inakuwa ni sababu ya yeye kusamehewa madhambi na vile vile kunyanyuliwa daraja hii inakuwa ni sababu ya kusamehewa na madhambi na vile vile kunyanyuliwa daraja kule kuswali msikitini kwa wanaume akhraj al-imam muslim an abi hurairah radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط نعم، رسول عليه الصلاة والسلام wasalam aliuliza masahaba. نعم كوسيانا naam na habari hii nzito ambayo kwamba naam tutaisoma aliouliza masahaba je nisiwajuze kwa jambo ambalo kwamba mkilitenda itakuwa ni sababu ya kufutiwa madhambi yenu na vile vile itakuwa ni sababu ya nyinyi kunyanyuliwa daraja yenu wakamjibu rasul alayhi salatu wassalam tueleze tujuze e mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala kisha rasul alayhi salatu wassalam akasema isbaghul wudu'i ala makarihi ni mtu kuchukua wudu ni mtu kushika wudu wakati ambayo kwamba naam ya maudhi kwa mfano wakati wa baridi mtu akaenda kuchukua wudu kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada ya sala hii ni sababu ya mtu kufanya nini kufutiwa madhambi yake na vile vile kunyanyuliwa kunyanyuliwa daraja yake wa kathratul ila almasajidi na kule kukithirisha steps kuelekea msikitini mfano mtu akatokea naam sehemu ya mbali kuelekea msikitini hii inakuwa ni sababu ya mtu kuvutiwa madhambi yake na kunyanyuliwa naam daraja yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile kusubiria sala baada ya kumalizia sala iliyopita mfano mtu akaketi katika msikiti baada al maghrib akisubiria salatul isha hapo katikati inakuwa anasamehewa madhambi zake na kunyanyuliwa daraja yake na hii ndiyo vita kuu ambayo kwamba kila muislamu anafaa kupigania kwa ajili ya kutaka kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala na kunyanyuliwa na daraja vile vile kunayo fadhila nyingine ambayo kwamba wengi hukosa wale ambao kwamba hawatekelezi ibada ya sala ya jamaa katika msikiti naam fadhila ya kushushwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama na kujengewa makao mazuri kule mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala pokea Bukhari na Muslim naam katika hadithi anatusimulia Abi Huraira radhiya Allah subhanahu wa ta'ala ziwa juu yake anasema Rasul alayhi salatu wassalam alisema man ghada ila almasjid wa rah a'adda Allah lahu nuzulahu min aljanna kullama ghada aw rah yoyote ambaye kwamba atarauka asubuhi kwa ajili ya kutekeleza ibada ya alfajiri naam ama vile vile akaelekea kutekeleza ibada ya usiku yani salatu almaghrib na isha basi mtu kama huyo kila atakapokuwa anakwenda asubuhi kwa kurauka na hizo swala zingine afahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamuandalia makao yake katika sehemu naam ya janna kila anapoelekea naam wakati wa asubuhi na wakati wa jioni Allah anakutengenezea nyumba yako kwa hiyo wengi tunakosa fadhila hii ya kutengenezewa majumba na sehemu nzuri kule peponi kwa kutokukuja kutekeleza ibada ya sala ya jamaa katika msikiti hii ni fadhila ambayo kwamba wengi katika waislamu hukosa unataka utengenezewe makao yako mazuri kule kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi rauka uje msikitini vile vile wakati wa mchana na wakati wa usiku kuja msikitini itakuwa, itakuwa ni sababu ya kutengenezewa sehemu katika sehemu nzuri ambayo kwamba utashukia siku ya kiyama. Naam, vile vile fadhila ya tano ambayo kwamba watu watakosa ni wale ambao kwamba wanakosa kukuja kutekeleza sala ya jamaa katika msikiti. Fadhila ya tano ambayo kwamba watakosa ni kuwa siku ya kiyama kunayo kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo kwamba hakuna kivuli ila kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala sababu kule kutekeleza ibada sala katika masajidi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya mtu kuunganisha moyo wake na nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala na yote ambayo kwamba ataunganisha moyo wake na nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara ikana uhusiano basi afahamu naam hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslimin kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anasema sallallahu alayhi wasallam alisema sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu thumma qala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid kuna watu wa saba ama watu aina saba watakuwa chini ya kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo hakutakuwepo na kivuli illa kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa watu wa saba hao ama watu aina saba hao akasema rasul alayhi salatu wassalam wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid na mtu ambaye moyo wake itakuwa imefungamana na misikiti na majumba za Allah subhanahu wa ta'ala naam na kufungamana moyo wa mtu na manyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kutekeleza ibada katika nyumba hizo mtu anataka kukua chini ya kivuli ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo hakutakuwa na kivuli ila kivuli cha Allah basi afanye hala hala kwa ajili ya kufungamanisha moyo wake naam na majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala afungamanishe moyo wake na misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala aje atekeleze ibada sala insha Allah siku ya kiyama mtu atakuwa chini ya kivuli ambayo ni ya Allah subhanahu wa ta'ala tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana barakallahu li wa lakum bilqur'an alazim wa wa nafa'ani iyyakum وإياكم بالآيات dhikri alhakim. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد tulikuwa tunazungumzia maudhui yetu ambayo kwamba imefungamana naam na wanaume ambao kwamba hupoteza naam ujira mkubwa na thawabu mkubwa kila siku ya kutokuswali sala ya jamaa katika msikiti naam ama katika majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala tufahamu tumeumbwa kwa lengo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kunayo wakati ambao kwamba umri itaisha mtu atakufa na kuzikwa na baada ya kuzikwa watu watafufuka naam na itafika siku ya kiyama siku ya hisabu naam kila mtu waangalie ni kitu gani ambacho kwamba anaandaa kwa ajili ya kesho yake kila mtu waangalie ni kitu gani ama zawadi gani atakuwa ameibeba kwa ajili ya kuenda kuhesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kunazo hizi fadhila kubwa kunazo hizi faridha kubwa ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametufaradhishia miongoni mwayo ni sala na sehemu ya wanaume kusali ni msikitini kwa hiyo insha Allah biidhnillah wale ambao kwamba tulikuwa tumekosa fadhila hizi na ujira hizi na thawabu hizi tujitahidi tuweze kurudi na kutafuta naam vitu ambavyo kwamba zitakuwa katika mizani yetu si kwamba kwamba haitomfaa mtu mali yake wala watoto wake wala cheo chake ambacho kwamba alikuwa nayo huku duniani kuna hasara kubwa itakuta watu siku ya wa kiyama kwa kuenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala pasina chochote katika amala ambazo kwamba zitawatetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Naam tumepata fadhila nyingi kwa wale ambao kwamba wanatekeleza ibada ya sala katika msikiti. Tumepata fadhila ya kusamehewa madhambi, fadhila ya kunyanyuliwa daraja kila hatua unayopiga, yani step unanyanyuliwa nayo daraja. Kwa hiyo tusipoteze naam hizi fadhila ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuchagua na akatuweka katika umma uliokuwa bora zaidi kushinda umma zote na akatoa thawabu kemkema ambazo kwamba hawakupata umma uliotangulia tuweze kutumia wakati wetu mzuri hatufahamu kwamba ni siku gani tutarudisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio Allah subhanahu wa ta'ala akatueleza sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi samai wal ard u'iddat lilmuttaqin basi mukimbilieni mfanyeni haraka kwa ajili ya kumrudia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwomba msamaha naam tumemkosea Allah subhanahu wa ta'ala sana kwa kuachana na faridha kubwa kama hii ya sala hasatan katika msikiti hapa tuzungumzie yule ambaye kwamba haswali kabisa tunazungumzia mwanaume ambaye kwamba haswali msikitini kwa hiyo tuweze kumkimbilia Allah tumuombe msamaha kwa sababu kule kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha kwa makosa ambayo kwamba umeyatenda naam kunayo zawadi vile vile zawadi yenyewe ni jannatin arduha samawati wal ard ni janna bustani ambayo kwamba upana wake ni mfano wa mbingu na ardhi arduha samawati wal ard ni upana wa mbingu na ardhi uiddat lilmuttaqin wameandaliwa wale ambao kwamba wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala kukufuata maamrisho yake na kuachana na makatazo yake siku ni chache duniani hizi nafasi ambayo kwamba tunapumua kuna siku itaweza kukatika kuna siku ambayo kwamba tutaweza kuwafarikiana na hii dunia tutadedeshwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala itatukuta kile ambacho kwamba ni ya kuvunja ladha yote kabla haijatukuta basi tuwe ni wenye kutafuta jambo ambalo kwamba litatutetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tuweze kuwanasihi watoto wetu tunasihi vipenzi vyetu tunasihi mandugu zetu na jirani yetu kwa ajili ya kutekeleza ibada ya sala ya jamaa katika misikiti kwa wanaume kwa sababu hiyo ni kusaidiana katika ku kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na Allah anatueleza wa wataawanu 'alal birri wattaqwa la taawanu 'ala alithmi wal 'udwan msaidiane kwa kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala wema msaidiane kwa ajili ya kutenda wema wala msisaidiane katika madhambi kwa insha Allah ukiwa na mwenzako anaghafilika naam na anakosa fadhila hizi mkumbushe huenda kule kumkumbusha itakuwa ni sababu yake kumrudia Allah na vile vile utalipwa malipo yako ukiona mwenzako ameghafilika mpatie na maneno mazuri huenda ikawa sababu yaye kuongoka na itakuwa vile vile unapata malipo yako naomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe miongoni mwa wenye kusikia khairi na kufuata na kusikia shari na kujiepusha Allahumma hdina wa aslihna اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم عمر, بالمس... عمر المساجد بطاعتك وتوحيدك وبكثرة المصلين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعافنا واهدنا إلى طريق المستقيم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعافنا واهدنا إلى طريق المستقيم اللهم ربنا عافنا واعف عنا اللهم ربنا عافنا واعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم